ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من Događaji odgajaju sa Božijom pomoći ljude. Vrijeme isto tako a to je ovo vrijeme koje je pred nama, vrijeme mjeseca Ramazana. Trojica ljudi daleko su od Allahove milosti. Trojica ljudi daleko su od Allahove milosti, a teško li se tome čovjeku? jedna vrsta ko dočeka Ramazan i šerif i provede taj mjesec a ne bude mu oprošteno ne iskoristi tu priliku daleko je taj od Allahove milosti وأن أكون عالما فالعلم ميراث Ko bude postio Ramazan, kaže se u hadisu Allahovog poslanika Muhammeda alaihi sallatu wasalam.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 Mjesec Ramazana je poznat u istoriji Islama po velikim pobjedama koje su muslimani izvojevali upravo u ovom svetom mjesecu. I to je zaista mjesec snage muslimana i dokaz jedne činjenice koja se više puta dokazivala i potvrđivala kroz istoriju. A to je da prava snaga nije u broju, niti je prava jačina u tijelima, u oružju. Prava snaga i pobjeda je uz one koji imaju duhovnu snagu, uz one koji znaju zašto se bore, uz one koji znaju zašto žive i zašto umiru. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله koliko i koliko mali skupina ljudi i boraca pobjedilo je velike skupine bi iznillah Allahovom dozvolom i odredbom. Dakle, prava snaga nije u broju niti u oružju, prava snaga je u moralu i da kažemo u pravom iskrenom vjerovanju dini islamu. I zato je Ramazan i šerif mjesec koji ojačava muslimane. I istorija nam potvrđuje da su najveće bitke i najveće pobjede upravo ostvarene u ovome svetom mjesecu. Da se sjetimo samo jedne, to je bitka na Bedru, gdje je bilo muslimana po nekim predajama 314, a nevjerničke vojske oko hiljadu. Tri puta su brojčano bili jači, a po oružju više od tri puta su bili jači, jer su imali i oklope, jer su imali svo tada raspoloživo oružje, i ništa im manjkalo nije. Ali Allah Đelešanu tu čudo pokazuje. Pomaže muminima, pravim vjernicima, kojima nije žao dati ovaj život na Allahovom putu, jer je Allah taj koji im je ovaj život i poklonio. I umrijeti svakako valja. I niko ne sumnja u to. I blago onome koji umre, a zna zašto je živio i zašto je umro. A teško li se onome, makar živio u svili i kadifi, teško li se njemu ako živi, a ne zna svrhu svoga života, ne zna zašto živi, dođe i partija, dođe i ne znam ko, i vodi ga kuda, kome odgovara. I zato pravi vjernik je odgojen Allahovim odgojem. I kad treba da bude merhametli, nije niko merhametni od njega. I niko nije blaži od njega, kaže se mekši nego pamuk. Ali isto tako pravi vjernik je žestok prema neprijateljima i pravedan. I niko ne ima da je žešći od njega, ni tvrđi, ni kruči, baš kao željezo kaže, kao čelik. Kada treba milost, treba je pokazati. Kada treba merhamet, treba ga pokazati ali isto tako sa druge strane pravednost i snagu. I Allah Đelešanu mu daje da muslimani u toj prvoj bitci pobjeđuju tri puta jačeg neprijatelja brojčano i više puta jačeg neprijatelja u oružju i tu se pokazuje princip da pobjeda je kod Allaha Đelešanuhu i daje je onome ko to zaslužuje vjernicima daje. Nekada će pobjedu dati, dati nevjernicima u slučaju da vjernike ili kazni zato što se nisu Allahovih propisa pridržavali ili da vjernike iskuša, provjeri i ojača. Ovo što se nama danas dešava. Koliko je porodica naših muslimanskih živjela u ono vrijeme u vrijeme koje Allah u Kur'anu opisuje wal fitnatu akbaru min al qatl ono nevjerstvo i ona partija i onaj komunizam i ono bezbožništvo gore je od ubistva koliko je takvih porodica otišlo i prošlo nestalo nije znalo zašto živi i nije znalo zašto je umrlo Allah Đelešanuhu nas odgaja događajima i mnogi su u ovome vremenu shvatili šta se radi i oko koga se kolo igra što naš narod kaže i ko je u centru i koga hoće da potlače i zašto hoće da potlače. I zato Allah Đelešanuhu, ko što vjerujemo u šestom imanskom šartu, وَبِلْ قَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ da sudbina, da ono što nam se sve dešava, da je to Allah propisao. A ne ima zle sudbine za vjernika, za mumina. Samo može biti dobro. Pa smrt, pa bolest, ni to nije zlo za njega. To jeste iskušenje, ali zlo nikada ne može biti. Vjernik u tim teškim situacijama ojačava i poboljšava se, bude bolji. Kao zlato koje majstor zlatar uzme pa stavi na vatru da ga ispita je li to pravo zlato ili je neka mješavina. Tako i ovdje kroz ratove, kroz razne iskušenja narodi se kali, narodi se rađaju kroz suze, kroz plać, ali narodi koji će znati cijeniti svoju vjeru, koji će znati cijeniti svoje živote, svoje imetke i svoju čast, koji će biti Allahu pokorni. Događaji odgajaju sa Božijom pomoći ljude. Vrijeme isto tako, a to je ovo vrijeme koje je pred nama, vrijeme mjeseca Ramazana, o kome ćemo sada protumačiti kuranski ajet koji nam opisuje tu blagodat. Kaže uzvišeni Allah u suri Bekari, u suri koja je najduža u Kur'anu i za koju kaže jedan od ashaba koji se zove Abdullah ibn Omer kaže proveo sam sedam godina proučavajući ovo kuransko poglavlje i imao je šta proučavati i blagoli se njemu kada je svoje vrijeme u tome provodio Šehru Ramadana levi unzile fihil Kur'an. Mjesec Ramazana je taj u kome je objavljen Kur'an. O Kur'anu smo više puta govorili i koliko god govorimo nije dovoljno. Kaže se u hadisu Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, koji se prenosi u priznatim i poznatim zbirkama hadisa ma min nebijin illa utije mitle ma amene ma'hum nas svaki poslanik Allaho je dobio od Allaha Đelešanuhu ono što je dokazivalo ljudima istinitost njegovog poslanstva. Svaki je sa sobom imao potvrdu od Allaha Đelešanuhu da je on Boži poslanik. Na ovaj ili onaj način. Svoje muđize. Ova je mogao učiniti što drugi niko od ljudi ne može učiniti. Oživi mrtve. Slijepca da ne da progleda. Zmija se pretvori u šta? Wa innama alladhi utituhu wahyun awhahu Allahu A ono što je meni dato, kaže pejgamber alaihi sallatu wasalam, to je vahij, to je objava, to je uzvišeni Kur'an. Fe erđu en ekune ektarahum teba'an jeumel qiyame. Pa mi je želja, drago mi je da budem, da imadnem na sudnjem danu najviše sljedbenika. Dokaz poslanstva Muhammeda alaihi salatu wasalam jeste ovaj Kur'an. A Kur'an objavljen u mjesecu Ramazana. Kao što je dokaz onim generacijama prije 1400 godina koji su slušali Kur'an i plakali slušajući ovaj uzvišeni govor i ljepotu uzvišenost Allahovih riječi tako je i nama ovim generacijama poslije 1400. godina čvrst dokaz istinitosti poslanstva Muhammedovog alaihi sallatu wasalam. Jer govori o svemu, jer govori o naukama koje tek sada svoje mišljenje daju po mnogim pitanjima. A Allah to u svojoj knjizi spominje još prije 1400. godina. Da je u ovome vremenu Kur'an objavljen, neki bi rekli, nije to neko čudo, ljudi svašta otkrivaju. Ali prije 1400 godina da se kaže ovaj govor, to je nemoguće. Govor koji govori o nauci i o naučnim otkrićima koja su tek danas otkrivena i onikima koja još nisu koja još nisu ispitana, koja još nisu otkrivena u nauci. Danas ko što kažu, puno je lakše vjerovat nego ljudima što je bilo prije. Vide je muđize i vjeruju u njih. Ali nisu mogli ove stvari provjeravati kao što danas mi vidimo pred svojim očima čuda nauke o kojima Kur'an govori. I zato je ljudima danas vrlo lako vjerovat. Ali nažalost, većina ljudi danas opet neće ili ne zna ili se zabavljila ovim dunjalučkim svijetom. Alladhi unzila fihi al-Qur'an الذي أنزل فيه القرآن وكما يأبيعين القرآن هدى للناس kao putokaz pravoga puta. Kur'an je putokaz pravoga puta. Ukazaće nam ovo je dobro, a ovo je zlo. Ali Kur'an nikoga neće natjerati da radi po dobru, niti će nekoga silom odvratiti od zla. To je do čovjeka stalo da li će prihvatiti ovaj Kur'an i da li će po njemu raditi. I po tome će biti nagrada. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ Jasan dokaz pravog puta وَالْفُرْقَانِ i ono što rastavlja istinu od neistine. Ovo su velike riječi koje, na kojima se treba zadržati i detaljno pojasniti, jer se odnose i na našu situaciju u kojoj smo se mi našli. Allah Đelešanuhu nam ukazuje ovdje na više činjenica. Šehru Ramadan, mjesec Ramazana, je taj mjesec u kome je Kur'an objavljen. I samim tim uzdiže se vrijednost ovoga uzvišenog mjeseca pored toga što je u njemu post i snaga muslimana. U tome je snaga, kao što je u Kur'anu snaga, i duhovna i fizička snaga i jačina muslimana. Drugo, veličina ove knjige uzvišene Allahove koja upućuje na svako dobro. Kaže se hudel li nas putokaz pravog puta ljudima. Knjiga koja govori o mirnodopskim prilikama i koja govori o ratnom vremenu. Kako ljudi treba da se ponašaju i u jednom i u drugom vremenu. I ako primijene Allahove principe, sigurno će biti pobjednici. Napuste li to garantovan im je poraz. I zato da se malo pozabavimo ovim pitanjem. Šta nam Kur'an govori o ovoj našoj situaciji danas? Ja ejuhel ladina amanu o vjernici, o mumini. Iza lakitum fiatan fathbutu kada se susretnete sa svojim neprijateljem fathbutu izdržite, budite istrajni. Izdržite. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I puno Allaha spominjite u tim teškim trenucima da biste bili pobjednici. Ovdje nam Allah pet uslova za pobjedu spominje. وَاَطِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ I slijedite Allaha i njegovog poslanika. Wa la تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا I nemojte se prepirati pa ćete izgubiti. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ I tada će vaša snaga oslabiti. وَاصْبِرُوا I strpite se i izdržljivi budite pet uslova spomenutih u Kur'anu uslova za pobjedu. Fathbutu, ustrajte, وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Puno Allaha spominjite da biste bili pobjednici. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ I slijedite Allaha i njegovog poslanika. وَلَا تَنَازَعُوا I nemojte se prepirati فَتَفْشَلُوا Pa da izgubite oslabite u svojoj snazi وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَصْبِرُوا i strpite se, izdržite. Po ovim pitanjima Allah Želešanuhu nam obuhvata cijelokupni naš stadij odbrane i borbe protiv našeg neprijatelja. Što znači izdržljivost, potpuna snaga, slijedjenje naredbi što znači u ime Allaha Đalešanuhu se boriti i neka njegovo ime bude na našim ustima, što znači izdržati i ustrajati, i kao peti uslov, وَاَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ I slijedite Allaha i poslanika njegovog. Tim kuranskim riječima obuhvatio je sve Allah Đalešanuhu. Što znači, U ovim ratnim uslovima, o muslimani, čuvajte svoj jezik, pa pazite šta govorite, jer zbog vaših riječi neku glavu može izgubiti, pa ćete vi biti neposrednim uzrokom u tome, pa ćete odgovarati pred Allahom. Recite istinu. Slijedite Allaha i njegovog poslanika u pogledu borbe, pa ni pošto nemojte ubiti ni dohvatiti onoga koga ne smijete ubiti. Slijedite Allaha i Božijeg poslanika u svim propisima borbe, jer vam to garantuje sigurnu pobjedu. Huden lin nas, Kur'an uputa ljudima i u ovim ratnim danima. Kaže se u jednom hadisu Muhammeda alejhi salatu vesselam men halefe gazijen fi ehlihi faqad gaza onaj ko zamijeni borca u njegovoj porodici ko se pobrine za porodicu borca i onoga ko se bori ko obskrbi tu porodicu i pomogne joj feqad gaza njemu se piše nagrada te borbe. Jer je bio učesnik u cijelokupnom pomaganju muslimana. U ovu uputu Kur'ana i hadisa Muhammeda alaihi sallatu wasalama spada i to da u mjesecu Ramazanu lijepo je posebno preporučljivo da se daje zekat onaj ko ima određeni iznos i metka, te treba na to da dadne 2,5%. Za očuvanje muslimanskih imetaka, za očuvanje muslimanske časti, za očuvanje islama na našim prostorima, to je danas najprioritetniji zadatak i najprioritetniji prioritetnija kategorija da se unu dadne zekat. Danas, kao što rekao smo, to je najpreće. I nije dozvoljeno nikako. Haram je. Da, kod čovjeka stoji i metak koji nije dao za zekat, a on da misli gdje li će ga dati ili hoće li ga dati i kako. Neka se čuva onaj dobro koji mora dati zekijat. Neka se dobro čuva i neka nimalo sa tim zekijatom ne zakasni. Jer Allah Želešanuhu kod njega je najprecizniji hisab, najprecizniji račun. Ako ne dadneš to, ako kasniš u tome, čuvaj se da te ne zadesi od Allaha Đelešanuhu iskušenje koje je puno skuplje i koji je puno teže nego da se taj procenat 2,5% od imetka dadne na Božijem putu. Posebno uz mjesec Ramazan to treba uraditi zato što se se vabi uz Ramazan povećavaju i nagrada kod Allaha Đelešanu zato što je u ovome trenutku danas najopodnije muslimanima. I imamo islamske uleme i učenjaka koji su mišljenja da se može zekat dati i unaprijed. Dakle, unaprijed na godinu dana, mjesto onoga sljedećeg Ramazana da datnem, ja ću dati ovoga Ramazana. Jer zašto da kod mene ovdje novac leži, da truhne, a gole muslimanima je potreban i dole muslimanski život se može očuvati od toga. I dinar koji ovdje dadneš, siguran budi da ti ga Allah zaboraviti neće. I to što pomažeš, ne pomažeš Allaha. To pomažeš prvo sam sebi. Jer Allahu pomoć nije potrebna. To je za odstanak svih nas. Jer možemo misliti kao što je dosad bilo mišljenje. A to svaki čovjek svome djetetu želi da svoje djete, ko što kažu, uhljebim, da moje djete ima dobru platu, da ima položaj, da ima kuću, da ima kola, ali ne da dadnemo li našoj djeci ono što je najpreće i ono što mora svaki roditelj dati svome djetetu, a to je iman da mu usadi, da ga nauči vjerovanju i da ga nauči dini islamu i propizima islama, koji ga uče svemu u njegovom životu. Ako to ne učinimo, Boga mi može nam se desiti da nam se opet istorija ponovi kao što nam se ponavlja godinama. I zato ovo je poruka muslimanima, ovo je jedno upozorenje da se ne čeka sa davanjem zekijata koji je preporučljivo da se daje u ovome plemenitom mjesecu, mjesecu Ramazana. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى i jasni dokaz upute. I zaista jeste tako. Nemusliman nikada ne može osjetiti ljepotu Ramazana i nikada mu se ljepota Ramazana ne može dočarati. Ljepota Ramazanskog iftara. Ne mora to biti veliki iftar, ne mora to biti nešto posebno, ali ta duhovna ljepota, ljepota koju osjeća duša, to se nikome dočarati ne može, niti se kome može opisati. I ja sam dokaz upute, jer je Ramazan Allah Đelešanohu propisao. Ima ljekara koji će propisati svojim pacijentima. Uzmi i od tog do tog vremena nemoj ništa da jediš. Čuvaj se te hrane, čuvaj se ovoga, čuvaj se onoga. A Allah je Đelešanu svake godine odredio muslimanima. Jer Allah hoće da ste svi zdravi. El mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min al mu'min al da'if. Jak vjernik, jak i u svome imanu, jak i u snazi. Khayrun je bolji wa ahabbu ila Allahi i draži Allahu min al mu'min al da'if od slabog vjernika. Slabog vjernika u pogledu vjerovanja, slabog vjernika u snazi u svemu ostalo. Allah voli da budemo snažni, Allah voli da budemo zdravi. I propisuje nam taj post od mjesec dana svake godine. I ne može se odgoditi. Ne može se reći neka bude Ramazan za dva mjeseca, hajde svi da ga odgodimo. Ne može. Tačno se zna kada je određeno. Svake godine mjesec Ramazana. I to mjesec dana. Vidjet ćemo mi da u drugim vjerama ili u drugim ideologijama ima nešto slično postu. Ali ćemo isto tako zaključiti vrlo lako i brzo da njihov post ide iz jedne u drugu krajnost. U jednoj krajnosti u postu, u tim nekim drugim vjerama, pretjeruju pa određuju sljedbenicima tih vjera da poste preko njihove mogućnosti i njihovo tijelo štetu tu trpi. U drugim opet vjerama vidjet da je toliko taj post iz, izlapio, da je toliko taj post se prepravo što mi kažemo, da je nešto malo ostalo, pa ne ima razlike između onoga koji posti i onoga koji ne posti. Dakle, ljudi su išli iz jedne u drugu krajnost. A Allahovi uzvišeni propisi sačuvani do današnjih dana i do kijameskog dana, ko što je Allah to garantuo, jer je pejgamber, ali alaihi sallatu wasalam, posljednji poslanik, pozivio njega više. Neće biti novi poslanika, ostaje originalno, ostaje očuvano i korisno ljudima. Za njihove imetke, za njihova zdravlja, za njihovu čast, njihov život, za njihov život, i za njihovu vjeru. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى I jasan dokaz pravoga puta. Kao što je jasan dokaz pravoga puta Ramazan, isto tako jasan dokaz pravog puta jeste Kur'an i Kerim. Koji je najveća muđiza Muhammeda alaihi sallatu wassalam. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ I onaj koji odvaja istinu od neistine. Kur'an i Furkan, to su sve imena uzvišenog Kur'ana, Allahove knjige. Ili rekli Kur'an, ili rekli Furkan, isto je. Odnosi se na jednu Allahovu knjigu, Kur'an i Kerim. A Furkan znači ono što rastavlja istinu od neistine. Ovaj Kur'an i Kerim govorio je istinu i u njemu se istina nalazila i zapisana i u vremenu kada su ljudi zatvarani i u vremenu kada su ljudi proganjani i ubijani kada su istinu govorili. Riječ ove knjige promijeniti nisu mogli. Ali je ova knjiga ostala dokazom svim ljudima i dokazom protiv nekih ljudi jer je uvijek istinu govorila i u najtežim vremenima u Rusiji kada se nije smjelo spomenuti ime Allahovo kada su džamije zatvarane a Kur'an ispaljivane kada su muslimani po zatvorima masovno bili ljudi su uzimali ovu uzvišenu knjigu Kur'an, Furkan koja jasno rastavlja istinu od neistine koja istinu govori i ispod zemlje u prostorijama sakriveni pod svijećom, pod svjetlom svijeća učili su ovu uzvišenu Allahu u knjigu, Kur'an Kerim. Jer je bila uputa. Jer ništa ne može ovoj knjizi ne uditi niti je promijeniti. La je'tihi l-batilu min bejni jedejihi wala min halfi. Tenzilum min hakimin hamid. Ne može ni sa koje strane zabluda da dođe neistina ovoj knjizi. Tenzilum min hakimin hamid, to je objava od mudrog i slavljenog. Femen šehide minkumu šehra fel jesum. Ko od vas bude prisutan u tom je vremenu, kaže se kod svoje kuće, ko ne bude putnik, fel jesum neka ga posti. To je naredba kuranska koja pada na sve punoljetne, zdrave, pametne muslimane. Svi punoljetni, zdravi, pametni muslimani dužni su da obavljaju ovaj farz. I Allah će ih pitati za njega. Da li post koristi Allahu post isključivo koristi nama ljudima za jačanje tijela, za naše zdravlje i za odgoj duše, za sve plemenito što treba da se okiti njime čovjek. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ Ko bude bolestan, evo ala seferin ili na putu, fa'iddatum min ayamin ukhar taj neka posti isto vrijeme isti broj dana u drugom vremenu mimo ramazana dakle neka naposti dane koje nije postio u vremenu kada je bio bolestan ili u vremenu kada je putnik bio bolest je Allah u tom slučaju ne tereti čovjeka koliko čovjek podnijeti neće. La yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha. Allah nikoga ne zadužuje preko njegove mogućnosti. Samo onoliko koliko čovjek može podnijeti. I zato ima olakšica u svim Allahovim propisima. Pa pođimo redom. Ako čovjek bude prisiljen u najvećem propisu, a to je vjerovanje, Ako čovjek bude prisiljen od svoga neprijatelja, zarobljen, pa mu neprijatelj kaže ili reci riječi nevjerstva ili ćemo te ubiti. U tom slučaju Allah mu daje olakšicu i mogućnost da kaže riječi nevjerstva, da kaže da je nemusliman, da kaže da ostavlja islam, ali u svome srcu da ostane čvrst musliman i mumin. U tom slučaju nije mu grije što je rekao te riječi da se spasi od svog neprijatelja. Olakšica u islamu. Dobro, ako kaže, ako kaže, ja sam musliman, neću reći riječi, kufra i gotovo kad mi je glava otišla, pa pogine, šehidi. Ali ona i drugi, ne ima niko pravo da ga krivi, da kaže što si ti rekao te riječi, to mu je olakšica od Allaha Đadršana. U namazu, Ne možeš da klenjaš onako kako ti je određeno, stojeći pa sjedneš i kako treba, onda ako ne možeš stojeći, sjedi pa klanjaj. Ako ne možeš sjedeći klanjati, lezi pa klanjaj. Ležeći, ali ne možeš pokretati dijelove tijela, klanjaj kako možeš trepavicama svojim. Ne možeš ni to u mislima svojim. Olakšite. Niko ne ima opravdanja protiv Allaha Đelešanu. Ne imaš vode? Uzmite jemu. Veza. Ne možeš ni te jemu uzeti. Zanijeti abdes i klanjaj. Allah te ne duži onda niti. Samo ne smiješ propustiti ono što ti Allah odredio. Jer ako ne možeš fizički klanjati, pa nije naša vjera samo fizički, ko što je kod nekih drugih vjera, kod nas je i duh i tijelo zastupljeno. Pa ako ne možeš tijelom, onda makar duhom, onda makar svojim srcem i dušom. Učini od... Ispuni Allaho propis. I u drugim, mnogim propisima, ako ne možemo, na primjer, na hač da odemo, onda ćemo poslati bedela. Poslat ćemo onoga ko će za nas obaviti hađ. Ako nismo u stanju, ne imamo zdravlja. A ako ne imamo mogućnosti i metka, ne, onda nas Allah ne duži da odemo na hađ. I tako su mnogi drugi propisi. U bolesti Allah Đelešanu u čovjeka ne duži da posti. I u slučaju da čovjek uzme postiti u bolesti, da čovjek uzme postiti, a bolestan je, i taj post u toj bolesti šteti njegovom tijelu, nije mu to dozvojeno i ne ima se vada od toga posta, čak može imati grije. Jer Allah od nas ne traži tu patnju. Allah od nas ne traži tu žrtvu. Jer nam je dao olakšić. U trenutku ne imaš ništa jest. I naši ljudi su tako iskušavani bili po zatvorima. Zatvarani u ono, na, u ono prošlo vrijeme da Bog sačuva. Još imamo muslimana koji kažu da se hoće ovo završiti pa da nam bude ko što je bilo. Ne daj Bože da nam bude ko što je bilo. Kad naši ljudi progovorit nisu smjeli o islamu. Kad naša djeca nisu smjela učiti o pravom islamu. Kad su ljudima postavljali uslove ili partija ili ne ima posla. Ili, ili ostavi mektep u nekim slučajima ili ti ili ovaj uzimamo doprinos djeci i tako dalje. Na sve načine pritici su bili. Ne daj Bože da nam se to vrati vrijeme. Ali naši ljudi po zatvorima koji su bili, koji su istinu govorili i ono vrijeme kada su mnogi šutjeli, nisu im ništa drugo davali već svinjetinu. Znajući da muslima ne jede svinsko meso. Ali Allah Đelešanu u tom slučaju kaže فَمَنِ الضُّرَّ غَيْرَ بَغٍ وَلَا عَدٍ فَلَا إِثْمَ عَدٍ Ko bude prinuđen, prisiljen, bez svoje želje, ne voli on to jesti, ali mora, ne ima u tome grijeha. Da pojede i to što mu je zabranjeno, da bi život mu opstao. U granici u kojoj će svoj život sačuvati. Dakle, u potpunosti olakšica. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ I nikakve teškoće nije učinio da bude u vašoj vjeri. A vjera, ni samo vjerovanje, vjera je svi naši ibadeti, namazi, post, sve što spada u ibadete, Naša vjera je i ono što radimo i cijelokupni naš život, to je sve naša vjera. Jer sve to vjerom se određuje. Bolest, evo ala seferin ili na putu. Ovdje islamski učenjaci prave razliku i kažu u pogledu ramazanskog posta, ako je put na kome se čovjek nalazi, lahak i ne ima nikakve teškoće, U tom slučaju bolje je da posti nego da ostavlja post. Ali ako je put na koji ide težak, nije jednostavan, zahtjeva iscrpljivanje tijela, onda je bolje da posti, onda je bolje da ne posti nego da posti. Da ne bi se iscrpio u tom slučaju i da ne bi mogao obaviti posao zbog koga je pošao na taj put. fa'iddatun min ayamin ukhar da naposti ko ne bude postio u tim danima zbog bolesti ili puta treba da naposti u drugim danima i to što prije nakon Ramazana ne uz Bajram jer uz Bajram ne ima posta već nakon Bajrama da što prije naposti te dane Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah hoće da vam olakša, a neće da vam oteža. I zato su Allahovi propisi objavljeni uvijek sa olakšicama. Čovjek kada je na putu, klanja farz namaze i te farz namaze skrati, pa klanja podne, mjesto farz namaz četiri rekata, dva rekata. Mjesto ikindiju četiri rekata, dva rekata. Ja ti isto tako dva rekat. Kolika je to Allahova Đelešanu olakšta? To zna posebno onaj koji puno putuje. I ne ima nikakve teškoće. Kada se, kada smo obukli debele čarape ili mestve, a bili smo pod abdestom, kada smo na putu, u tom slučaju ne moramo pratiti noge. Tri dana i tri noći. Samo kad uzimamo abdest, potrati mokrom rukom po tome mjestu. Kod kuće, dan i noć. Potrati samo rukom po tome mjestu. Olakšite. Od Allaha djelašanu. Vali tukmilu l'iddete. I da upotpunite ramazanski post koji vam je Allah propisao određeni broj dana posta, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ i da veličate i slavite Allaha što vas je uputio na pravi put. A od pravog puta i pravi put jeste ovaj post pred kojim se i mi nalazimo. Koji odgaja i dušu i tijelo. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Kaže Allah Đelešanuhu, dobro vidimo ovaj kuranski ajet. ولي تكمل العدة إذا ispunite post أدريجني هدانا أدريجني dana. Kad ispunimo to što dolazi onda, Vali tu kebirullah i da veličate Allaha na njegovoj blagodati koju vam je dao. Što znači tu kebirullah je da donosite tekbir, a tekbir se donosi na Bajram. Na Ramazanski Bajram i na Kurban Bajram. Tekbiri se tada donosi. I ovim ajetom kuranskim propisan je tekbir veli tu kebirullahe i da veličate Allaha da tekbir donosite. Na Bajram namaz. Ala ma hedakum na njegovoj toj uputi kojom vas je uputio da postite mjesec Ramazan i da se držite te Allahove te Allahove dužnosti kojom vas je zadužio i toga propisa. Da se držite toga. Jer pogledajte na drugi svijet, kako taj drugi svijet živi. Te'i se abdu dinari, te'i se abdu dirhem, te'i se abdu kamisa. Daleko je od Allahove milosti rob i dinara i dirhama i svoje košulje i svojih kola i svoje kuće i svoje žene i svoje djece i svega ostalog dunjalučkog. Daleko od Allahove milosti. Radi i satraše se od rada ne imaju vremena za sebe. A onda kad dođe subota i nedilja, gledaju, to im je jedini provod da izađu gdje, da svoj stomak zadovolje. Žive radi svoga stomaka, koji će na kraju istrunut, koji će se na kraju provaliti ništa od njega neće biti. Veli tu kebbiru da veličate Allaha, Jer je on veličina i treba Allaha veličati na tome što nam je dao da ga veličamo. Jer ko smo mi da spominjemo uzvišenog Allaha Đeleža? Stvoritelja svega. Ala mahedakum na toj uputi. A ta uputa jesu ovi Allahovi propisi koji su u potpunosti savršeni. I u potpunosti se ponosimo pred svim ljudima, pred svim narodima i generacijama ala mahedakum na uputi. A uputa isto tako jeste ovaj Kur'an i Kerim koji je počeo da se objavljuje u mjesecu Ramazana. Prva kur'anska objava dolazi Muhammedu, alaih salatu wassalam, Allahovom poslaniku Rasulullah. Kada je bio u pećini Hira, začuje glas Meleka Džibrila, pet ajeta samo sure i alek ikra bismi rabbike alladhi khalaq Muhammed alaihi sallatu wasalam ne zna ni ko je melek Džibril ne zna šta je to koji je to glas šta se to dešava ma kunte tedri mel kitabu velel iman nisi znao ni šta je knjiga ni šta je iman o poslaniće ali te Allah to me naučio i uzdigao ikra uči bismi rabbik u ime gospodara tvoga alladhi khalaq koji stvara potom ga poznajete nije tvoj gospodar partija nije tvoj gospodar ova ili onaj vladar tvoj gospodar je Allah i onaj ko slijedi Allaha on je na pravome putu i toga čovjeka treba poštovati i slijediti khalaqal insane min alaq stvara čovjeka, stvorio je i stvara čovjeka min alak od onoga što se zakvači. Šta je to? Kasnije ljudi kada su dobili elektronske mikroskope, ne one obične, već elektronske, vidjeli su da je to prvi stadij čovjekovog života u majčinoj utrobi. I ne može se vidjeti na drugi način. Pa kako je Boži poslanik, kako je to čovjek koji živi u pustinji mogao znati prije 1400 godina da je čovjek u takvom obliku, prvom obliku u majčinoj utrobi? Koga je tome mogao naučiti u to vrijeme? Osim Allahova objava, Kur'an i Kerim uzvišeni. Ikra wa rabbukel ekrem, uči i tvoj gospodar je najplemenitiji. Alladhi alleme bil kalem, koji je naučio peru allama al-insana ma lam ya'lam naučio je čovjeka ono što ne zna što nije znao i potom je ga uzdigao na drugim svojim stvorenjima dao mu čast po je znanju i danas ljudi kada hoće ili partije ili vladari koji hoće da potlače narode onda taj narod dadne da bude nepismen kako narod da bude nepismen? Kako je to moguće? Kad danas imaju fakulteti i univerziteti i instituti i škole za koje nismo ni čuli. Kako je da narod da bude nepismen? Pa kako je naš narod bosanski postao nepismen u vjeri? Kako je naš narod postao nepismen da ne zna za Allaha da bude tako zaluđen? Da radi od njega šta hoće? Da mu postavljaju uslove za njegov život? uslova u njegovoj porodici. Ne smiješ u džamiju otići. Jesi li, vidio, jesi li vidjen u džamiji? Ima da budeš na partijskom sastanku. Bićeš iznesen tvoje ime pa će se o tebi raspravljati. Ne smiješ ići kuda hoćeš. Dotle su nas tlačili i dotle su htjeli da budemo njihovi robovi. E to je način robstva. I to je to zaluđivanje. Allah prvom kuranskom riječi je rekao ovo je vaš gospodar i nije drugi niko. I ne dajte se ljudi. E sad ako vi se vi pustite i ako dozvolite svome zulumčaru, nemojte tražiti Allaha da vam pomogne. Jer krivica dolazi od vas. Allah vas je upozorio. Čuvajte se toga. I zato se kaže u Kur'anu da je nevjerstvo, a to je nemar, nezainteresovanost, nebriga o Allahovi majetima i o Kur'anu, da je to gore od ubistva. Jer čovjek kad se bori, a zna zašto se bori, blago njemu. Ali onaj koji ne zna, ubijeju ga. To je teška stvar. Onaj koji živi i umre, a ne zna zašto živi, ne zna cilj u svome životu. To je teško. Vodi tu kebirullaha ala ma hedakum i da slavite i valite i veličate onoga koji je zaslužan da se veliča. Nije ni Marks, nije ni Lenin, nisu ni oni koji su z, zavađali narode i koji su zavodili narode, nemoralnim životom živjeli, zar su oni dostojni da se oni veličaju, da se oni slave i hvale, i hvale? Kakva to slava njima pripada? Za koju kažu na smrti, neka je slava. Kakva slava, čega slava? Kad je ljude na dalalet odvodio, ta društva moraju propasti jer se Boga ne boje. Ako se Boga ne boji, ako ne zna komu je stvoritelj i pred kim će odgovarat, onda se boji samo policije, gleda samo gdje će čapicu da gdje će ukrasti, da ga drugi ne vidi. Zna se, taj narod, takav sistem je sam sebe osudio. To propada, mora propast. Kao što je kamatni sistem, kao sve drugo što se Allahovim propisima suprostavlja. Da Allaha slavite, a ne one tamo koji zavode ljude. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم nar. oni će predvoditi svoje narode ko što su na Dunjaluku prvi išli pred tim koji su ih slijedili pa će ih uvesti u džehennem ti i takvi kao što su bili faraon kao što su bili drugi koji su odvodili ljude sa pravog puta ne samo da nisu htjeli priznati istinu već su se svim silama i snagama borili protiv te istine nisu htjeli da se pokore Allahovim propisima وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ I da zahvaljujete. Ovo su velike riječi. Da budemo zahvalni uzvišenom Allahu Đelešanuhu na Kur'ani Kerimu i na ostali svim propisima koje nam je dao, a jedan od tih jeste Ramazani Šerif. Trojica ljudi daleko su od Allahove milosti. Trojica ljudi daleko su od Allahove milosti, a teško li se tome čovjeku? jedna vrsta ko dočeka Ramazan i šerif i provede taj mjesec a ne bude mu oprošteno ne iskoristi tu priliku daleko je taj od Allahove milosti ko doživi starost jednog ili oba dvoje roditelja pa ga ne uvedu u džennet daleko je od Allahove milosti ne zaslužiš džennet pokoravajući se svojim roditeljima, poštujući svoje roditelje, radeći sa njima ko što je Allah propisao. I ko čuje ime Allahovog poslanika, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, a ne donese salavat na njega, ne kaže sallallahu alaihi wa sallam, alaihi salatu wa sellem, inna Allahe wa melaiketahu yusallune ala nebi. I Allah i meleki njegovi salavat donose na poslanika. Ja ejuhalladina amanu, o vjernici, o mumini, sallu alejhi, donosite na njega salavat, veseli mu teslima i teslim donosite. Alejhi salatu wasalam. Čovjek koji je svoj život žrtvovo na Božijem putu, koji je bio ranjavan, proganjan, kaže se da je najmanje sedam puta pokušavan atentat da bude izvršen na njega, da ga ubiju sedam puta su pokušavali. Jedan put da na njega kamen veliki bace, drugi put da ga otruju, treći put da ga sami obnaveće, presretnu, sve šta nisu radili. I opet na sudnjem danu govorit će Allahumme sellim sellim. Bože, spašavaj ljude, spašavaj. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ I da zahvaljujete Allahu na blagodatima koji kojima, kojima vas je obdario. A jedna od blagodati, rekli smo, jeste i mjesec Ramazana. Men same Ramadane, imanen vahtisaben, ko bude postio Ramazan, kaže se u hadisu Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, ko bude postio Ramazan, imanen, vjerujući Allaha jalla šanuhu, vahtisaben i očekujući od njega nagradu, ne od ljudi, واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بدمو بدمو oprošteni grijesi koje je u prošlosti uradio post mjeseca Ramazana a od se kaže i to je hadisi kutsi koji Muhammed alaihi salatu wasalam prenosi od Allaha Đelešanu. Svako dijelo koje čovjek uradi, za njega je deseto rostruka nagrada. Sevab ide na deset. Illa saum, osim post. Zašto post? Zato što Allah kaže post pripada meni i ja za njega nagrađujem. Post pripada samo meni i ja za njega nagrađujem posebnom nagradom. Vi ne znate koja je to nagrada, niti će vam se reći koja je to nagrada. Za post. Za post. A kako to post pripada samo Allahu, a drugi ibadeti ne pripadaju samo Allahu? E, to je posebna mudrost. I tu se muslimani kale, ojačavaju, očvršćuju. Kako to? Zato što se postiti ne može u ime drugoga. Može se klanjati u ime drugoga, ali se postiti ne može. Kako? Kako? Može čovjek stati da klanja, dati sadaku, ali mu ono drago da ga drugi vidi, da se povali pred drugima, da drugi vide, vala što je lijep, vala što lijepo klanja, vala što puno daje, vala je dobar, i tako dalje. Ali se u postu to ne može, da neko kaže, vala meni prazan stomak, vala ja postim, to niko ne govori, svak šuti, I to jedino Allah Đerlešanu zna. I pravi mumin. Ne ima tih para koliko bi mu se dalo da kaže, e ja ću ovaj dan Ramazana neću da postim. Ne ima to. I zato to jača mumina. Post mjeseca Ramazana. Jedan ruhanijet, jedna ljepota posebna koja se daje i vjernicima. I zato se kaže isto u hadisu pejgambera ali i sato Vjerniku postaču date su dvije radosti prva radost kada se iftari. I stvarno, ko, ko je osjetio tu radost, ne ima veće ljepote ili rahatluka u času iftara. Nije to što ne, će neki pomisliti, pa kako ne bio rahatluk, gledam, gledam, pa jedna doći ko da se najede. Nije to. S početka posta, izutra, je teže postati nego predakšan. Predakšan nema nikako. I čovjek je rahatniji kad ne pojede prije akšama rahatniji nego kad jede poslije. Ali ruha nije to na ljepota iftarskog vremena, to je nešto posebno. I druga radost im je da, data kada se sretnu sa Allahom Đelešanu dobit će posebnu nagradu. Koja je? Ne zna se. Allah će ti dati posebnu nagradu. Kad se ne zna, draže je. I kaže se isto u hadisu pejgambera ali sada salam, u džennetu imaju posebna vrata. I na ta vrata ulaze samo postači. Ta vrata zovu se Babur Rejjani. Samo postaći. Kako to? Svi muslimani postaje normalno. Zar ima muslimana koji neće postati? Kako to muslimani? Svi muslimani postaje recimo. Znači svi će muslimani unići na ta vrata. Samo postaći. Zašto određuje samo postaći? Oni pravi postaći koji svoj post upotpunjuju. Kad posti neće nikoga ogovarati. Neće prenositi tuđe riječi. Neće drugoga ponižavati. Neće ništa ružno reći Zna se kad posti. I ako mu drugi nešto kaže, zadirkuje ga, izaziva ga, na njemu je samo da kaže inni saim, ja postim. Ništa više. Ne da se svađa, ne da se bije u tome vremenu. Sa ljudima ovdje. A dole, dole je druga situacija. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ i da budete zahval, zahvalni Allahu Đelešanu. Da njemu šučur činite da budete mu zahvalni. A šučur znači osjetiti u srcu od koga ta ime dolazi ta blagodat. Od Allaha Đelešanu. Koji odgaja naš, naše duše i naša tijela. Dalje, da Na jeziku kažemo Alhamdulillah, hvala ti Allahu, ti si slavljen i uzvišen. Ono kod nas što je unišlo u Bosni, to nama ne pripada, to je došlo sa strani. Svaka druga riječ ne valja sta. To nama nije, niti ćemo to čuti od naših predaka. To je došlo sa strane oponašajući drugi. Na nama je da kažemo kad se čudimo Subhanallah, kad nam je nešto drago, alhamdulillah, kad je nešto veliko, Allahu ekber. To su naše riječi. Makar to bilo krivo našim neprijateljima, kad čuje Allahu ekber, ko da si mu glavu skinu. Ne može da sluša. Šeitan u njemu, a i on sam šeitan. Treba što više to da govorimo. Treba da smo ponosni time. Sve ono što je krivo, sve ono što je teško našem dušmanu, to treba da radimo. Na lijep način. Fino, ali ne smije dira, to je naše pravo. Mi imamo pravo šta govoriti, šta hoćemo. Ništa ga nismo uvrijedili, ali mi ćemo svoje. Vela alnekum teškurun i da budete zahvalni. Treća vrsta zahvali uz srce, uz jezik, jeste da tu Allahovu blagodat ne iskoristimo u haramu. Da tu Allahovu blagodat koju nam je dao ne iskoristimo u onome što je Allah zabranio. To je treća vrsta zahvali. Allahu Đelešanu. Treći način. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Ovo je jedna druga činjenica kuranska. Prije ovoga još da objasnimo da je Allahov poslanik Nuh a.s. nazvan innehu kane abden šekura. On je bio zahvalan rob Allahu. A šta znači zahvalan rob Allahu? Kaže se u predajama da kad god bi šta pojeo, kad bi šta popio, rekao bi Elhamdulillah, vala ti Allah. I ovdje jedna napomena posebna. Allah nam daje iza namaza. To je sunnet i lijepo je. 33 puta Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 puta, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. 33 puta Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Stoti put La ilahe illa Allahu vahdehu la šarike leh. Lehu l-mulku wa lehu l-hamdu wa huwa ala kulli šehin qadir. Pazite se. Tu šeitan opet hoće svoje da, da njegovo prodri. Nekad hoće da nas priječi da zaboravimo da nas neko prekine pa da to ne proučimo. Jedan sam, samo primjer navodimo, a u ostalom je u mnogo slučajeva tako. Ako to ne uspije, doći će na pa će reći, ne imaš vremena, hajdi to brzo prouči. Suban, suban, suban, suban, suban, hamda, hamda, hamda, hamda, Allah, Allah, Allah. Šta si proučio? Koga si slavio to? Kakav je to tespi? Na šta je to način? Na šta to liči? Elhamdulillah. A da znaš u srcu šta znači, kažeš li 33 puta Elhamdulillah, znaš li koji je to značenje? Nije tek tako rečeno 33 puta. Kao što ljekar propiše, toliko uzmi nada. Nemoj više, nemoj manje. Toliko. Ima to svoju odgojnu ulogu. Ima svoj odgojni značaj. I tako treba to iskoristiti. Čuvajmo se šeitana. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Kada te upitaju moji robovi o o Allahu, poslanika, alaihi sallatu wasalam, ili druge ljude koji prenose njegovu nauku, reci im, inni karib, ja sam vam blizu. Što znači, nemojte misliti da sam ja, da ja ne čujem ono što vi učite u svojim domama, da ja ne znam za vaše ibadete i za vaša djela. Jeste Allah najuzvišeniji, ko što se u hadisima spominje u Kur'anu, azimu šanu, iznad svega, iznad sedam nebesa. Ali nam je bliži od naše žile, kucavice. Kako to uzvišeni Allah? I zna šta pomislimo, a kako li šta uradimo. Fe inni qarib u džibu davete da'i ida da'an. Ja uslišavam dovu onoga koji me poziva. Kada tri puta kažeš Ja Allah, Ja Allah, Ja Allah, znaj da će ti se Allah odazvati. Ili bilo kojim drugim Allahovim imenom kad ga tri puta pozoviš. Znaj da će ti se Allah odazvati. Ali, on zna bolje od tebe. I zna da li je to dobro za tebe, to što tražiš. I da li je u tome trenutku to korisno za tebe ili u drugome je bolje korisno. I zato se kaže da je najbolja dova. Rabbena atina fi dunja haseneten. Bože daj nam svako dobro na ovom svijetu. Wa fil ahireti haseneten. I svako dobro na ahiretu. Wa kina adaben nar i sačuvaj nas djehennemske kazne i azaba. Daj nam svako dobro, a ti znaš u čemu je dobro. Mi ne znamo je li ovaj rad dobar za nas ili nije. Može biti da se uspostavi kasnije, da bude koristi od toga. Pa izginuli ljudi, blago onome koji je na Allahovo put upao. Veređa toga, stepen toga je veliki. Blago onome koji je ranjen na Allahovom putu, jer će doći na sudnjem danu, ko što se kaže u hadisu pegamber, ali sada selam, sa tom ranom, bit će boja, boja krvi, a miris, miris, miska. Miska. Blago onome koje je zaprašio svoje noge na Božijem putu, jer te noge po Hadisu u Buhari stoji, neće dovatiti džehennem. Blago onome koje je stražario koliko bilo vremena na Božijem putu, te oči džehennem dovatiti neće. A kamo li za ostali narod? Koji su ostali kasnije da uzmu pouku iz svega ovoga što nam se radi? Allah nas odgaja kroz vrijeme, kroz događaje. Dao, dao nam je knjigu samo da je prihvatite. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا I prihvatite se Allahovog užeta svi i to dobro se prihvatite. Jer svi ostali rade da se ne prihvatite toga užeta. وَلَا تَفَرَّقُوا I ni pošto se nemojte razilaziti. Nekada Allah Đelešanuhu će ti odmah ispuniti tvoju dovu. I Boga mi smo u često situacija bili svjedoci da dobu činimo bolesniku Allah dadne i vidimo kako mu se šifaluk i kako izlječenje pada na toga bolesnika. U času. Situacija ima kada odmah dova bude primljena. A nekada Allah Želešanuhu dovu ostani, ostavi da je izvrši, da je ispuni u vremenu kada je tebi povoljniji. I znaj, onaj ko digne ruke Allahu Đelešanuhu i zamoli ga Allahu, Allahu, Allahu. Allah neće ostaviti te ruke praznima. Neće dati da se vrate prazne. Jer je Allah ekremul ekremin najplemenitiji. Pa čovjek kada se stidi da ne udjeli čovjeku koji je mutač, kako li je tek sa Allahom Đelešanu koji je najplemenitiji da se odazove čovjeku a posebno što mu je drago i što mu je najdraže kaže se u hadisu čovjek koji te obe dođe koji se pokaje za život koji je prije živio toliko to Allahu Đelešanu bude drago kao poredba se vrši kao čovjek koji izgubi svoju kamilu, svoju devu, izgubi je u pustinji. Šta to znači za njega? Znači smrt. Jer je na toj devi hrana, na toj devi voda. Kreće se time, gotovo, znači umrijeće. I legne malo da ospava, kad se probudi deva kod njega. Skoči od dragosti i kaže, Bože, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Zamijenio od dragosti velike. Toliko je on izvan sebe, toliko mu je drago da je rekao, hoće da Allahu zavali. Pa kaže, Bože, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Mjesto obrnovato. Bože, ja sam tvoj rob, ti si moj gospodar. Od dragosti toliko je zamijenio. Kaže se u Adisu pegambe, ali sam sam, toliko je Allahu Đelešanu u drago, kada čovjek se pra, vrati sa krivog puta, pio, hodao svakdje, radio, nije imao nikakvi propisa, ni za namaz znao, ni za vjerovanje, ni za kur, a ni za šta. Došlo vrijeme Allah dao da ga uputi, sazno istinu, vrati se Allahu Želešanu, pokaje se, ne treba to puno, ne treba to vremena. To su sekunde, Bože ti znaš šta sam radio, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me na pravi put, griješan sam, kajem se za ono, nikada odlučujem da se više na to ne vratim. Ako si iskren, sve se briše to. Tako ti je s Allahom Đelešanom. I drugi život, to. Pitali su Musa, ali i Salama, Elem nu rebbike fina veliden, velebite fina min umurike sinin. Kaže mu faraon. Zar te Musa nismo odgojili kao malo dijete? Šta sad hoćeš biva? I ostao si među nama godinama kao malo dijete. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ Kaže mu faraon. I uradio si ono što si uradio. Ubio čovjeka. A tad nisi ni vjerovo, ni šta si ti onda bio? Šta sad hoćeš? Kojim pravom sad dolaziš? A onda Musa a.s. kaže Kale fealtuha idem To sam uradio tada Wa ene mine balin A tada nisam znao pravu stvar, pravu istinu Feferertu minkum lemma hiftukum Pa sam pobjegao od vas bojeći vas se Da me ne ubijete فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ I Allah mi je dao mudrost dao mi znanje i učinio me poslanikom وتلك نعمة تمنها علي a to je ono što si mi ti dao ko malome djetetu to hoćeš da izneseš kao dokaz en abete beni Israil to da doneseš kao dokaz što si porobio cijeli narod jedan ne može se to tako računati Ono što si živio u prošlosti, bilo je drugi život sada. fel jeste džibuli i neka se meni odazivaju, neka dolaze, neka Allahu se vraćaju, neka slijede moje propise, wal yu'minu bi i neka vjeruju u mene u Allah. I neka vjeruju meni Allahu. U onome što je Allah rekao i odredio jer je to samo dobro za njih. La'allahum yarshudun da bi išli pravim putem da bi išli putem njihovog spasa, putem uspjeha na ovome i na budućem svijetu.